Dar aš regėjau sostę sėdinčiojo dešinėje knygos rytinį, prirašytą iš vidaus ir iš lauko, užanspauduotą septyniais anspaudais. Ir pamačiau galingą angelą skelbiantį skardžių balsu. Kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos anspaudus? Bet niekas, nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atverti knygos, nei pažiūrėti į ją. Aš graudžiai pravirkau, kad neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. Tuomet vienas vyresnysis man tarė, neverk, štai nugalėjo liūtas iš judo giminės, Dovido atžala. Jis atvers knygą ir septynis jos anspaudus. Aš išvydau, sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje avinėlį. Jis buvo tarytum nužudytas ir turėjo septynis ragus ir septynias akis, kurios yra septynios dievo dvasios siūstos į visą žemę. Jis priejo ir paėmė knygą iš sostės sėdinčiojo dešinės. Kai jis paėmė knygą, Keturios būtybės ir 24 vyresnieji parpuolė prieš avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus pilnus milkalų. Tai yra šventųjų maldų. Jie gėdojo naują giesmę, skelbdami. Vertas esi paimti knygą ir atplėšti jos anspaudus, nes buvai nužudytas ir atpirkai Dievui savo krauju žmonės iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus, ir jie karaliaus žemėje. Aš regėjau ir girdėjau balsus daugybės angelų aplinkui sostą, būtybės ir vyresniuosius. Jų skaičius buvo miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai. Jie skelbė skambių balsu – vertas avinėlis, kuris buvo nužudytas, imti galybę ir lobį ir išmintį, ir stiprybę ir pagarbą, ir šlovę ir gyrių. Ir girdėjau, kaip visi kūriniai esantys danguje, žemėje, po žemė ir jūroje, ir visa, kas juose skelbė, sėdinčiajam soste ir avinėliui, tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius. Keturios būtybės kartojo Amen, o vyresnieji puolė ant žemės, reikšdami pagarbą.